abanyepolitike barongozi mutandukanye mwebwe muri mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike bashinga ntahe bapfasoni namwe gwaruka kaze mu kiganiro duhana ijambo duhana ijambo ikiganiro gica hirya no hino ibibazo biraje ishinga bene gihugu mu na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi baramutse ndabahe n'ikaze mu kiganiro duhana ijambo cuno munsi ni umugambi je nawe mu iterambere w'ishyirahamwe mpuzamakungu search for common grounds umugambi je nawe mu iterambere ukaba ushigikiwe n'ingoma y'ububirigi biciye mu gisata cayo kijejwe iterambere DGD nk'uko mubizi umugambi je nawe mu iterambere ushimika ku gufasha umukenyezi kugira uruhare rushitse mu iterambere no gukomeza ikibano ciza abanje kurengera zimwe mu nzitizi zifatiye ku mico n'imigenzo zimubuza kubishikako muri kino gihe uburundi buriko buritegurira amatora y'abashingamateka abakenguza amateka abahanuzi b'amakomine abahanuzi bo ku mitumba n'abarongoye imitumba n'amakartier aha tukibaza duti mbega umukenyezi ariteguriye kugira uruhara rushitse muri ayo matora mbega uyu munsi hari inzitizi zihari zishobora gutuma umukenyezi atagira urwo ruhara n’imbazi zihari n'izihe mbega uruhara rwa bamwe n'abandi n'uruhe kugira ngo umukenyezi aserukirwe bikwiye muri ayo matora maze agira ijambo mu nzego zifata ingingo ibyo bibazo hamwe n'ibindi nibyo tugiye guca nino muri kino kiganiro Gertrude mpawe nayo nije ngiye kukiremesha ku bwa studio ijambo ariko sindi ko ntamba nirorera ndi kumwe n'abatumire turi kumwe na Justine komeza dusabe asanzwe ari umuhanuzi mu biro kwa buramatari mu ntara ya kayanza ajejwe iby'ubutunzi n'intwaro mwaramutse Justine amahoro neza turi kumwe kandi na Manirambo na Jacqueline numukenyezi arongoye ishyirahamwe ry'abakenyezi mukenyezi gira muri komine kayanza mwaramutse Jacqueline mwaramutse neza turi kumwe kandi na minani marie akaba ari umukuru w'umutumba gw’intare muri komine kayanza nyine mwaramutse neza marie amahoro cyane twese hamwe rero hamwe n'abatumire tukaba tubahaye ikaze mu matora yimirije mbega marigoreti musanze muri umukenyezi yatowe ku mutumba murabye aho muherereye abakenyezi mubona biteguriye kugira uruhara mu matora yimirije eh, mu bisanzwe abakenyezi barabyiteguriye kubera turakora amanama menshi bakayitabira na cyane cyane mwajya amashyirahamwe baba bahurikiyemo ku bwinshi eh, tuza hama rero tukabumvisha neza ko umukenyezi akenera kwitoza kugira aje mu nzego zifata ingingo ubu rero barabyiteguriye ku bwinshi nta ngorane mubona babyumva eh, bamwe bamwe barabyumva mugabo mu bakenyezi hariho bamwe bamwe usanga bagifise ubwoba bakumva umengo ntiboja kwitoza ku mvo z'intambamyi zabo usanga bubakanye kumbura izo ntambabye turazigaruka ko reka tubaze jacqueline mbega mubona nk'abakenyezi murongoye muri mukenyezi gira ijambo mubona biteguriye kugira uruhare mu matora yimirije yego cyane turiko turaraba barabyiteguriye kuko turabiganira ko kugira ngo umukenyezi nawe aje ahabona mw'icyo gihe rero turaganira tukavuga ko twese dutegerezwa kujya ahabona kugira ngo twitegurire kujya kwitoza gutora no kwitoza none rero twese turi ku kivi muri iyo ntumbero kugira ngo dushire mu ntumbero ibyo twiyemeje ego mbega murabye hari abamaze kugaragaza ko bafise icyifuzo cyo kwitoza ego naho rimwe na rimwe usanga bavuga ko bafise intambamyi hirya no hino barabyifuza cyane ariko tugashimangira tubibumvisha kuko kenshi na kenshi usanga umukenyezi afise kwa gutinya afise kwa kutiyemera ariko kubera inyigisho nyinshi tubandanya duhabwa z'uko umukenyezi ategerezwa kujya ahabona kubera twasanze umukenyezi ashoboye cyo kimwe n'abagabo none rero ibyo biri ko biratuma benshi babyumva naho usanga bafise inzitizi zo kujya mu nzego zifata ingingo murakoze reka dusimbize kwa Justine komeza dusabe eh, umuhanuzi mu biro kwa buramatari mu ntara y'akayanza jejwe iby'intwaro n'ubutunzi mbega murabye aho mugeze amaso abakenyezi bo mu ntara y'akayanza muri rusange bariteguriye kugira uruhara muri aya matora yimirije yego murakoze cyane abakenyezi bo mu ntara y'akayanza nibyo nabo nyine cyo kimwe n'abagabo muri rusange barabona ko amatora yimirije kandi nk'uko bama babikoze bariteguriye cyane kwitabira amatora na cyane cyane abakenyezi by'ukuri barafise inzitizi zo kwitoza kubera bo bubakanye mugabo eh, benshi barabyipfuza nubwo hatabura umwe cyangwa uwundi yabona yuko murenga adashoboye muri ya mico n'imigenzo yacu dusanzwe tubona tuzi ego eh, baguma babona ko umurenga umukenyezi n'uwo mu kigo umenga umukenyezi ntashoboye ariko benshi barabyiyumvamo cyane kandi barabona rwose ko bajya kwitoza eh, na cyane cyane ko eh, n'amahimiriza hirya no hino mu makomine yaba yabaye eh, yo guhimiriza abantu muri rusange ko amatora agiye kuba yitabira n'abakenyezi barimo rero nihimiriza ku bakenyezi naryo nyine riraba ko abakenyezi bo kwiyumvamo by'ukuri ko bategerezwa kuyitabira na cyane cyane bakitoza murakoze murabye no munsi ngene abakenyezi baserukiwe mu nzego zifata ingingo mu ntara ya Kayanza mubona urugero baserukiwe ko rushimishije mu ntara ya Kayanza twavuga ko abakenyezi ari mu nzego zifata ingingo atari kirenga e, kubera tuhereye nko kuri ba musitanteri dufite amakomini icyenda dufite ba musitanteri gusa batatu turabona yuko atari ibice byinshi n'ukuri bari gutuma bagira bane basi mugabo rero kandi tukabona no mu zindi nzego zifata ingingo eh, si abakenyezi benshi aha dufashe nk'abakora ubuzi abasanzwe baserukira eh, eh, nk'ubuzi butandukanye ngaha mu ntara aha dusanga umukenyezi ni mu kigo cy'iterambere ry'ingo n'imiryango gusa ahandi hose usanga ari abagabo ahandi ni aba bajejwe iby'amashyirahamwe hariho ubuserukira minisiteri ubushyikiranganji Eh, mu byo ajejwe harimo eh, iterambere ry'amakoperative n'amashyirahamwe hariho n'abajya baraba agateka protection sociale sinumva yego nibo bonyine dufise ari abakenyezi ahandi n'uwo twari n'abajejwe neza y'ingo n'imiryango yego bisa n'ibyo none rero n'umukenyezi twari dufise mu baserukira indero twari dufise umudeseye umwe ari muri komine ya muhanga baramukuye bashiriraho umugabo ntibasubijeho umukenyezi duca dusanga rero umengo mu nzego zifata ingingo abakenyezi sikirenga ntitwobyishimira ngaha mu ntara ya kayanza dusimbije kwa marigoreti umuhanuzi wa buramatara yatubwiye ati arabye ingene abakenyezi baserukiwe ntibishimishije mbega namwe niko mubibona ku mutumba cyangwa ku yindi mitumba begereye mubona abakenyezi mu manama y'abajenama bo ku mitumba barimwo mubona baserukiwe bihagije ku mitumba oya n'ukuri ibyo avuze n'ibyo mu nzego zifata ingingo nta bakenyezi benshi barimo nanjye ndabyo nko mu nzego zifata ingingo ku mitumba usanga turi abakenyezi nka batatu nk'imitumba mirongo itatu n'indwi igize komine kayanza harimo nk'abakenyezi batatu urumva usanga atakigenda n'uba yaragiyemo agira kane n'uba yasubiriye umukuru w'umutumba aba yarahavuye urumva ni ingorane nicyo gituma tuguma duhimiriza kugira turabe yuko boba benshi n'ibiburi buri mu mitumba mirongo itatu n'indwi tukigisha rwose tugasanga harimo n'abakenyezi bashika buri nka cumi na babiri kimwe cumi na batatu ibyo byoshimisha hari aho mubona hakiraga haze kugira ngo ibyo bitigiri byiyongere inzitizi n’izi inzitizi zihari ni nyinshi usanga ari inzitizi zitandukanye hariho nk'uko babivuze hariho nk'inzitizi z'abakenyezi bonyene ziva ku bwabo kutiyemera kumva umengo bijya bintu sinobijamwo sinobishobora atamu n'umutima usimba ati mbaganira nabijamo bizogenda gute naho rero tubandanya dukoresha amanama kugira ibintu bize bifata umurongo muri uwo mwaka twizere yuko bazitoza ku bwinshi eh. murakoze mbega jacqueline namwe murabye inzitizi zihari zituma abo bakenyezi badaserukirwa muri izo nzego zifata ingingo bihagije n'inkiziye nshingerageje kubyihweza rimwe na rimwe usanga imigambwe rimwe na rimwe rero abakenyezi baragira intambamyi z'umwanya umwanya wo kwitabira ibikorwa by'umugambwe ariko mugabo kandi hari bamwe baracyakurikiza na ya migenzo y'uko umenga umugore ntacyo ashoboye kumenga ntiyorongora umugambwe ntiyorongora igisata runaka ibyo nabyo nibyo abanyamigambwe bo kwikura mu mutwe bishitse hakaboneka umukenyezi akerebutse yitabira ibikorwa nawe bakamuha ubwo burenganzira ku kuja imbere gutyo akazohava agashika ku rwego runaka ashobora gufata ingingo Ego intambamyi nyamukuru iraba ngaho hantu mu migambwe abadashira imbere abakenyezi mugabo kandi umva n'abakenyezi nabo hari igihe bibabera intambamyi zo kwitabira ibikorwa cyane yego murakoze Justine komeza dusabe mbega mwumvirije izi ntambamye abandi bagiye baradondagura namwe murazibona canke hari izindi muvuga muti n'izi nazo nyene ziraca zitiye umukenyezi uno munsi kugira ngo ashobore guserukirwa mu nzego zifata ingingo ego numvirije intambamye abandi bavuze e, nibyo ziraboneka intambamyi z'uko abakenyezi batiyemera e, n'uko batemerana hama kandi e, intambamyi novuga nuko abakenyezi ubwabo ego kuja mu migambwe ni kimwe hama kandi no gukora ukerekana ko ushoboye ku bikorwa byinshi baguhaye ugakora ukerekana by'ukuri ko nawe ibikorwa abagabo bashoboye nawe bishoboye gutyo ni kuri za ntonde n'ubundi ucuseruka gutyo na ya migambwe bacabona ati uwo mukenyezi twamushyira aha n'aha yobishobora hama kandi izindi ntambamye ni uko aba bagabo nyine urumva tuguma dusemerera nk'abakenyezi ko boza barumva ko n'abakenyezi na twebwe hari icyo twashobora kugira ngo biyumvemo na twebwe kudushira habona kudushira habona hama kandi bakatwizera mu ibi na biriya bitandukanye bakerekana by'ukuri ko abakenyezi na twebwe ariho turi kuko ahenshi murazi ko abagabo ahanini nibo bari mu nzego zifata ingingo kandi nibo banashyira ahabona n'abandi bantu bogenda barashira hirya no hino mu bisata bitandukanye aho ndavuga nk'aba baba baserukira ubuzi butandukanye iyo bariko barashyiraho abakozi bandi kuko nk'akarorero dufate nk'urongoye indero mu ntara ni nk'akarorero arabona abarongoye indero mu makomine ingene batunganya ibikorwa kandi bakarongora abandi harimo n'abagabo ubwabo mm. eh hama rero izindi ntambamye kandi novuga nuko aba bashira ku ntonde twari twabivuze mugabo imigambwe ahanini nayo nyene yobyiga ikaraba ko amakomine cyangwa ubuzi butandukanye bwojamwo kuko ahenshi barabazwa nk'uwo agomba guserukira akazi kanaka nabo nyine barahanuzwa rero nabo nyine bobyiyumvamo ko abakenyezi nabo bashobora kurangura ibyo bikorwa hama bakabaha ubwo buzi bakabutunganya uwo binaniye bakamukura mugabo bari bamushizeho mm. eh, tugaca duhanura rero n'abakenyezi uwo bahaye bizeye akerekana by'ukuri ko ashoboye Eh, kuko hariho abakenyezi bamwe baca binebagura umengo barisuzuguye umengo ntibumva yuko boshobora eh, ni byiza ko biyumvamo ibyo baba bajejwe bakabikorana umwete kandi bakabikora babikunze gutyo n'ejo cyangwa hirya y'ejo bakazezwa n'ayandi mabanga yego murakoze murakoze hari ikintu jacqueline yavuze ati abakenyezi usanga n'iyo migambwe batayijamwo gutyo ugasanga no kuri za ntonde nicyo gituma batabonetse ko ntibashyizwe imbere ni byo ko abakenyezi hano mu ntara y'akayanza batitabira kuja mu migambwe eh, abakenyezi mu migambwe itandukanye turababona turababona bake bake mugabo hari igihe usanga bamwe bigumira muhira umengo ntibibarabe ibyo bintu eh, nico gituma nyene nari nabuze ati himiriza ryobandanya na cane cane kwiyumvamo ko bategerezwa kuza baraja mu migambwe na cane cane ko imigambwe niyitanga intonde niyitanga abantu baja ku ntonde yaba z'amashinga amateka canke z'amanama ya komene rero Eh, ni ibyo nyine urumva imigambwe rero bategereza kuyitabira abakenyezi mu bisanzwe ngaha mu ntara ya turabona ko abakenyezi bakenya barajamwo eh, muri rusange turabona baragenda mugabo hari aho usanga nko mu muryango hagiye kwitabira mugambwe nk'umuntu w'umugabo gusa murakoze reka kumbure dusimbize kwa marigoreti uh, turumvise ko hari intambamyi zitari nke mwatubwiye ko mubandanya guhimiriza mbega hari ibindi bikorwa mukora iruhande y'amahimiriza kugira ngo mufashe uwo mukenyezi kumbura uwo ataratahura ako kamaro kumbure ko kuja mu mugambwe ataratahura kumbure ko akwiye guseruka nawe ngo yitoze aje muri izo nzego kugira tubabwiremo utuntu twinshi n'abagabo benshi badashobora kumenya tugacaye tubabwira ati burya rero genda mubwire abagabo banyu ejo hazoba desante y'umugambwe ku mutumba muze mu nama y'umugambwe kubera burya kugira uzuje mu nzego zifata ingingo umugambwe urabifise nko mu ruhara hari ikindi abakenyezi bakunze kuvuga bati abakenyezi kubera twifitiye n'uburyo buke iyo hageze kwiyamamaza turabona ko tutoronka uburyo bukwiye bwo kwiyamamaza kugira ngo twimenyekanishe henshi hashoboka ico nacyo murakibona nk'intambamyi ehe iyo rero intambamyi irimo kubera umugabo abafise amafaranga akagenda ugasanga ariko arasorora kugira aze yitoze iyo ntamba rero ashobora kuba mu bakenyezi none je nzotanga iki ko abandi basorora bagatanga ibi n'ibi n'ibi nabo nta mafaranga bafise yo gusesagura ugaca usanga niyo ni intambamyi abagabo bagaca basumbisha ya mahera abakenyezi rero nabo burya tura abantu b'intege nkenyi kenshi bironkeye ubaha inzoga hari igihe uca usanga bigire ko mwabaha inzoga mugabo icyo cyose twe turakora inama tukakibumvisha tukavuga yuko inzoga atariyo y'ukuri oya yego hariho n'ikindi umuhanuzi wa buramatari yavuze ati abakenyezi ntibiyemera ntibemerana hagati yabo mbe ico murakibona ico coco cotorega umuti gute ico kiriho kweri ico kiriho kuko abakenyezi batwemerana usanga na musantera abaye umukenyezi umukuru w'igihugu akaba umukenyezi ico kiri mu bakenyezi kirimwo cyo gutemerana mugabo rero je nama ndababwira mu nama ati mwebwe muraraba ubudasa bw'intwaro y'umukenyezi murabe n'ubudasa bw'intwaro y'umugabo tiburya umukenyezi ni munyembabazi urashobora kugwa mu ikosa uri umukenyezi utwagwa n'umukenyezi ukabyitegereza ukamera nk'uwuhomahoma nyine buke buke kugira iki ntamaramarire mu bantu umugabo ari umugabo aragushengetsa akagushyira mu irigara ukabwira ingorane zimwe utari kugira watoye umukenyezi nacyo gituma tuguma twigishanya tuvuga duti emerana mutorane burya nimwatorana hariho akarusho kuko utotwagwa n'umugabo nicyo gituma rero n'icyo tuguma tukibwira ati mwe mu bakenyezi imwe emerana torana gushika imitumba ishika nka cumi n'ingahe usanga hatwara nk'abakenyezi gusa ibyo rero turabirindiriye mu nyigisho turiko turatanga tuze turabe ko izo byigishije bitapfuye ubusa murakoze cyane jacqueline manirambona mbega murabye namwe mubona izi nzitizi twagiye turavuga mubona aho iki kugira ngo zitorerwe umuti maze umukenyezi yitoze aseruke no muri za zifata ingingo ku rugero rushimishije ubwa mbere hoho turabye ukuntu tuvuga ko abakenyezi batemerana ni ukuvuga harabuzemo n'umutima w'urukundo ni ukuvuga abakenyezi ntidukundana ugasanga ahubwo turi ko turahigana hakurondera ingene twuje hamwe kutuba tugize inani mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere bigaca bihera ngaho tukiteza imbere mu mufuko tukiteza imbere no mu mutwe tukagira ubwenge hama tukiteza imbere no kuri izo ntambwe nyine zidufasha kujya mu gutora no kwitoza tukajya mu nzego zifata ingingo hanyuma bibaye ngombwa atakumvirije ukaraba umuntu w'umwizigi ukamubwira ati genda unsabire jewe ndipfuza kuja gutora no kwitoza kugira jewe kuko ndabona ko ndabishoboye kandi kamwemera ati ivyo nzobikorana ubutware kandi n'ivyo urugo bizogenda neza cyane e, eh, mico gireyo habaye ibiganiro nta kibazo na kimwe kiba mu rugo none rero noca mvuga ati abakenyezi twige ngene tubana n'abatware bacu hama mu kubasaba ubwo burenganzira tumenye ingene tubitwara hanyuma rero kandi wumva twabutse ko hari intambamyi z'ubukene ku bakenyezi icyo gihe kugira ngo bishobore kugenda neza turi mu mashyirahamwe atandukanye ayo mashyirahamwe yo kwiteza imbere eh, muri icyo gihe nyamba woroye ubwo izo nkwavu ukazoshora nyamba ari bisaba amafaranga ukamenya ingene uyironderera ariko kandi ukamenyesha n'umugabo wawe ibyo uri kurakora nk'icyo gihe genda numva neza ko ibintu byegenda neza nizo mpanuro nomera nk'utanga ku bakenyezi muri rusange yego murakoze cyane dutera dusozera Justine komeza dusabe uno munsi impanuro mwotekerera bariko baratumviriza bakurikirana kino kiganiro cyane cyane abakenyezi kugira ngo bashobore kuduza rwaro rwo guserukirwa mu nzego zifata ingingo bakagira n’uruhare rushitse mu matora zobiziye abakenyezi muri rusange mu ntara ya Kanza tumirira kuja mu mashirahamwe kujya mu migambwe rero benshi barabinuma barabinyegeza rero tubahamagarira guserura guserura akari ku mutima kwerekana ko bashoboye mu bikorwa mu byiyumviro bagashikiriza ibyiyumviro byubaka eh, turabahimiriza rero kandi tubahamagarira kubandanya bitabira ibikorwa mu migambwe gutyo baze bashobore kuronka uburenganzira bwo kujya ku ntonde kuko werekanye ko ushoboye mu mugambwe umugambwe nawe aratebuka kwizera ukabona ko aturya muntu twomushira ngaha anya burya yogira icyo adufasha rero tubahamagarira kuzitabira neza amatora na cyane cyane nabo nyine biyumvemo kwitoza nk'abakuru b'imitumba turabona ko hakiri agahaze kuko abakuru b'imitumba benshi usanga babaye b'abagore baza ari ubwa kabiri ku byiciro bya kabiri umukuru w'umutumba wa mbere ugasanga ni umugabo rero turabahimiriza cyane ko bitoza biyumve ko bashoboye kuko ikintu cy'uko umengo ntibashoboye kiracaturimo cyane umengo nyine umukenyezi kwamari wa wundi wo kuguma hariya mu kigaga akora udukorwa two mu nzu ntajya ahabona hama rero kandi tunahimiriza n'abakenyezi ubwabo turabahamagarira gushyigikirana gushigikirana umukenyezi babonye yagiye ku rutonde ari nk'umukuru w'umutumba bakavuga bati twebwe turonse umukuru w'umutumba w'umukenyezi twoja hamwe tukamutora by'ukuri kandi turabona ko yotumarira aka kamaro kanaka kugira ngo bazoze bararonka nabo iyo aho bazoza baraca yego bagashigikirana mu kibano bagashigikirana ku mitumba reka mbere na hose no mu ntara namwe murakoze cyane twari kumwe kandi na Maniramba na Jacqueline asanzwe arongoye ishyirahamwe mukenyezi zigiri ijambo muri komine Kayanza mwakoze namwe ku kiyago murakoze namwe twari kumwe kandi na Justine Komeza Dusabe numuhanuzi wa Buramatari mu ntara ya Kayanza jejwe ibibazo by'intwaro n'ubutunzi mwakoze ku kanya n'ikiyago Eko namwe murakoze cyane nimudutumira kandi tuzita jenoside mpawe nayo nari kino kiyago ku bwa studio y'ijambo twese hamwe n'abatumire tubasezere tubifuriza kururanirwa ndaramenyesha ariko ko Justine komeza dusabe inyuma y'aho tuguraniye kino kiyago ihabwo yagenwa w'umuyobozi nishikira mu biro bya buramatari w'intara ya kayanza muheje gukurikirana ikiganiro duhana ijambo ubusa duhana ijambo ijambo rikazoza